hezkuntza erakundeek antolatutako eskolaz kanpoko jarduerak ere hezkuntza proiektuarekin lotuta badaude. Esku horriak aurkezteko epea maiatzaren ama bostean amaituko da eta fitxak auzo bulegoan eta udalaren webgunean hartu ahal izanen dituzue berriozar.es webgunean. Udako lokuak ekainaren sortzian irekiko dira. Izena emateko epea maiatzaren eh, batean hasi zen, atzo hasi zen, ekainaren zazpira bitartean egonen da zabalik, sortzi terdietatik, amar terdietara, eh, ordutegi horretan, Eta kirol instalazioak astelenetik igandera, goizeko bederatzietatik, amaika terdietara irekita izanen dira, eta tabernako askaldegia berriz, gaueko bederatzi terdietatik aurrera. Kanpoko igerilekuetako ordutegia beti bezala, goizeko amarrietatik sortzi terdietara, eta igerileku estalia bederatzietatik, goizeko bederatzietatik, ordu bietara, eta arratsaleko zazpi terdietatik, gaueko bederatzi terdietara. Igerileku estalia ustalaren batetik abuztuaren laura itxita egonen da. Zeberri aldizkariaren banaketa aldatuko da, eunda bat garren zenbakitik aurrera. Zeberri aldizkariaren eungarrien zenbakia kalean dago, seguruenik zuetako askok etxean izanen duzu duzue da urte hauetan guzietan aldizkariak euskarari eta euskarazko kulturari buruzko gai eta pertsona ospetsu asko eta orotariko informazioa hurbildu dizkigu. Eunda bat garrien zenbakitik aurrera ordea aldizkaria berri osartarri zabaltzeko modua aldatuko da. Aldizkariaren banaketak egungo gizartearen ezaugarriekin bat egitea nahi dute eta Eh, eta izan ere, gero eta gehiago dira postontzi elektronikoan jaso dezaketen eh, pertsonak. Bestalde, banaketa elektronikoak aurrezte ekologiko nabarmena ekarriko duela diote ba, eh, neurri honen sustetzaileek. Beraz, eunda bat garren zenbaki horretatik aurrera, ala nahi dutenek ale elektronikoa jasoko dute ordenagailuan onako datu hauek udaleko euskara zerbitzura bidaltzen badituzte. Izen abizenak, jaiotza urtea eta posta elektronikoaren helbidea. Eta nora bidali behar duzue, bada ondoko elbide elektronikora euskara abildua berriozar.es euskara abildua berriozar.es Dena den papereko alea jaso nahi dutenek, eh, honako puntu hauetan izanen dute eskura, osasun etxea, kulturgunean, liburutegia, musika eskola, kiroldegia eta gizarte zerbitzuen mankomunitatea. Maiatzaren zeian amaituko da, 2000 eta mairugarren urteko zirkulazioaren gaineko udal zerga ordaintzeko EPEA. Ala da maiatzaren zeian beraz datorren astean amaituko da, 2000 eta urte honetako ibilgailuen gaineko zergaaren borondatezko ordainketa egiteko EPEA. Elbideratuak ez dauden ordainagiriak, ba, oiek ordaintzeko hiru modu daude, lakaixa edo rural kutsaren bulegoetan, 0 amabi telefono zenbakira dituta, edota berriozarku dalaren egoitza elektronikoan. Elbideratuak dauden ordainagiriak berriz, kontu korrontean zordunduko dira, zuzenean, maiatzaren seitik aurrera. Eta asteburu honetarako kulturitzorduei errepasoa eginen diogu orain dantzaldi bat, kantatutako ipuin errezitaldia eta bandako musika zikloaren hasiera ditugu aipagai. Hala da, larun bat honetan maiatzak lau berriozarko entzunaretoak elkarrekin abez batzaren eta musika eskolako ikasleen emanaldia hartuko du. Bertan, ipuin baten kontaketa eskainiko dute musika eta kantuaren bitartez eta itzordua arriatxaleko sei terdietan izanen da. Emanaldi hori amaitu eta bereala ala sortzietan hasiera emanen diote bandako musika zikloari Miranda Ebroko musika bandaren kontzertua izango da larun bat honetakoa agriatxaldeko zortzietan esan dugun bezala Euskal Herria plazako pergolan. Eta azkenik e, larun batean ere gaueko amabietan euro irukoteak dantzaldia eskainiko du amaren egunaren karira San Cristobal elkartean. Orain eguraldiaz e, mintzatzeko garaia aldu zaigu. Gaur osteguna giro goibela ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta nahiko bizi biliko da egun osoan. Zerua ia estalita egongo da, euria egingo dut tarteka. Eta ez da eh, azpi marratzeko moduko aterrunik izan, eh, ater, aterrunerik izanen. Temperatura gradu pare bat jaitsiko da. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren sintonian FMko eun puntozortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música